wato yau wace rana ce Asabar 28 ga watan ɗaya shekara 2023 miladiya amma in ji malaman tarihi. Taken karatunmu na yau shi ne. bambaran kwai mace da suna garba. bambaran kwai mace da suna garba to ya aka yi haka na farko idan mutum ya ce ni ƙur'ani na yi imani da shi ban yi ibada da komi sai ƙur'ani ban bauta ma Allah da kowane littafi sai ƙur'ani carab sai ka je wani ya ce to ai wannan maƙiyin manzon Allah ne duk wanda ya ce haka to da an waɗi abin nisa in ji bambaran kwai ce da suna garba mutum da ƙur'ani yana karanta ƙur'anin da annabi muhammadu ya kawo amma kuma ka ce mai makiyin annabi ya kamata ka duba wannan magana to shi yasa sai muka shiga cikin ƙur'ani muka ɗauko wasu darajoji guda goma na annabi muhammad cikin ƙur'ani wanda duk littafin duniya ba inda za ka samu daraja annabi kamar wannan sai cikin ƙur'ani a daraja irin ta annabi muhammad Allah ya kira masu imani ya ce to duk wanda ya zo zai yi ma annabi magana matuƙai ya ɗaga muryar shi aka ji muryar shi sama da ta annabi muhammad sai Allah ce to wannan abin ya rusa mashi ayyukan shi na ibada saboda darar ta annabi Muhammad kuma cikin ƙur'ani Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u asawatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din tahabada amalukum wa antum la tash'urun Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku yadda ku daga sautukanku aswat jam'i ne na sautun wato kar ku yadda ku daga muryoyinku fauka sautin nabi sama da murya annabi wani dalili ya sa za ku yi magana da manzon Allah sai a ganka gaban annabi kuna magana amma mutum na jiyo muryarka amma bai jiyo murya annabi kenan muryarka ta kere ta annabi saboda darata manzon Allah da Allah ke so a yi cikin ƙur'ani sai Allah ya ce to dalilin wannan abun da kai ba hagiya ka sha ba ba caca kai ba amma duk ibadarka Allah ya ce ta rushe sallarka da azuminka da zakka da kyautata ma iyaye da ka daga sautin murya sama da annabi kuma bi gaddin nazar ba tare da an yi magana cewa mi ka faɗi ba wurin ɗaga sautin nan ya Allah gaskiya ka faɗi a a ƙarya ka ko mi dai kake ba da labari in dai sautin ka ya wuce na annabi sai Allah ce to gaba ɗaya aikin ka zai rushe kai baka san ma ya rushe ba to a wani littahi zaka ga wannan daraja ta manzon Allah duk littattafan nan dai ka sani na kowane fanni abu ne da na karanta shi idan a ɓangaren fiƙihu ne ko ɓangaren hadisi ko ɓangaren sira ba inda zaka ga irin wannan darajar sai cikin ƙur'ani Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din kada kuma ka zo gaban manzo Allah ka balle ka ci gaba da surutu yadda kake yi da abokanka kana kirkice da kana wallahi tallahi manzo Allah haka aka ce jiya Allah ce a'a in kai haka babu ladabi tare da kai To, waɗanda kuma dalilin rumce sautin kaɗai Allah sai ya musu kirari da wannan rumce sautin da kai sunan shi tsoron Allah ba sallah ba ne ba azumi ba, amma sai Allah ya ce yaya. Inna na asawa aswata hunu inda rasulillahi, ula'ika lalabina da hana lahu kulu ba hun lita lahun magbiradun wa ajarun nazi. Allah ce innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi waɗanda kuma suke rumce sautukan su wajen manzon Allah da suka zo magana da manzon Allah sai suka rika yin murya ƙasa ƙasa ta ladabi Allah ce ula'ikan ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa wannan Allah ya masu sitam waɗannan suna da tsoron Allah lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara da babban lada sai Allah ya ce waɗanda kuma da suka zo gidan manzo Allah maimakon su jira ya fito kawai mutum ya iso ya ce wai manzo Allah yana ciki kuwa ya Allah ya ce masu illal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati waɗanda suke zuwa bayan gida bayan ɗakuna su manzon su kallawa manzon Allah kira su ce annabin na ciki Allah ce aksaruhum la na waɗannan ba su da hankali mahaukata ne wannan hudun muna cikin daraja guda ɗaya tukunna wannan akan sautin murya ake magana idan ka zo wajen manzon Allah a ladabi da Allah ya koya mana cikin Qur'ani ba aikawa za ka yi ba ai manzon Allah yana da lokacin shi da yake zuwa ya gana da iyalin su ya hira da su ya koya masu addini kuma yana da lokuta da ya ware na hitowa waje ya zanna tare da sahabban shi ya karantar da addini to a ka'ida in ka zo wajen manzon Allah ya Allah ya ce ka yi wala wannan ولو أنهم صبروا حتى ذكروا إليهم لكان خيرا لهم الله ce walau annahum sabaru da haƙuri suka yi hatta ta kharuja ilaihim hakka hita dan karan kanka ka je wurin su lakana khairan lahum da ya zama alkhairi a wurin Kenan a ladabi in ka zo ba sallama za ka yi ba kawai zuwa za ka yi inda ake zama sai ka je ka zanna ba ka aika ba kai zaman ka da lokaci yayi za ka ga ya fito ya al'umma ku tuna daraja irin ta manzo Allah cikin Qur'ani wannan daraja take amma ka zo kana bin Qur'ani sai wani ya ce baka san manzo Allah saboda tsaban yarhe saboda tsaba sharri wannan daraja fa cikin Qur'anin da kai imani kake karantawa nan take ba inda za a samu makamanciyarta ba inda take makamanciyarta sai cikin Qur'ani shi yasa da an ce mai bin Qur'ani makiyin manzo Allah ne sai in ji bambaran kwai mace da suna garba Allah ce la taj'alu al'udu ar-rasul la taj'alu du'a ar-rasul kum ka du'a a ba'dan Allah ce la taj'alu du'a ar-rasul kum ka du'a ba'dikum ba'dan kada ku yadda kuma ka hangi manzan Allah yana tahiya ya wuce kana da buƙatar kila magana da shi ko gaida shi ko wani abu to haram ne ka ce manzon Allah kai kul jarattawa ce wadda girmamawa shine la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd ta kuri ka kiran shi yadda kuke kiran abukai to duk wanda ka sani duniya ba wanda Allah ya sa ma wannan security kuma sai manzon Allah ba wanda ke da wannan daraje ke da wannan kime kuma abun ga cikin Qur'ani to mu tafi daraja ta biyu Allah ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastadinu wannan kuma Allah ce idan wani mitin ya faru aka ce za a yi wani mitin manzon Allah ya kira za a zauna a yi wata shawara idan aka zo wurin yin shawarar sai Allah ce kada wanda ya sake ya tafi sai in ya nemi izinin manzon Allah shine innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi lalle waɗanda ake kira mu'mine na ƙwarai waɗanda suka yi imani da Allah da annabi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan suna tare da annabi akan wani abu na mitin za a yi wani taro lam yazhabu ba su tafiya hatta yasta'zinuhu sai sun nemi izinin shi yace yaya إن الذين يتعذنونك Allah ce waɗanda suke neman izinin ka in za su tafi kawai sai ka yadda sun zo sun ma bayani ka ba su dama su ne waɗanda suka yi imani da Allah da annabi kaga yanzu nan idan ka tahi baka cikin wanda ya imani da Allah in baka nemi izinin manzon Allah ba baka daga cikin wanda suka yi imani da alkur'ani baka cikin wanda suka yi imani da annabin kanshi nan kawai ana taro ne ka tashi ka hita dole sai ka bashi wannan girman ka tambaye shi tukunna yace yaya فإذا ابتاذنوك لبعض شأنهم فاذل لمن شئت منهم Allah ce فإذا ابتاذنوك لبعض شأنهم إن sha'anihim in suka nemi izininka akan wani sha'ani nasu na kansu mutum ya kawo maka uzuri yace كويا Allah ga wani uzuri kawai ya kama ni kaza kaza nike so in je in yi gashi kuma ana wurin taron Allah ce to liman minhum ka zaɓi wanda ka so daga ciki kai mashi izini wanda ka ga dama kuma ka hana shi mutum goma zai iya zuwa ya tambayi izinin ka ware mutum uku ka ce to ku ku zauna ku kuma ku bakwai ɗin ku tafi shi wanda ya sake da aka ce kai ya tafi ya koma gehe ce kai ni maza Allah ya ban mamaki <laughs> ce ka yi magana kuma a ce yanzu nan baka da imani to dai kana yin haka nan Allah ce an yi ka cikin muminai sai ka yadda da abin da ya yi ma baka ji wata damuwa ba fa la wa rabbika la yu'minuna la wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu Allah ya ce falawar wa rabbika a'a ubangijin kana tabbatar maku cewa la nuna imanin ku ba zai tabbata ba hatta yu hakimu ka sai sun sanya ka kai annabi kai ne mai yanke hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana a tsakanin su kuma sun mala la yajidu fi anfusihim harajan ba za su ji wani kaikaimin ma qabaita dangane da abun da ka hukunta ba wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa sannan Allah ya yarda mu'mine ne da haka duk abin da annabi ya yanke hukunci da shi ba a tambaye shi aya ko a tambaye shi hujja duk wanda ya yanke hukunci yau tambaye shi dalili amma ka san shi annabi wa ma yantiqu anil hawa ne da yayi magana kawai akwai hujje amma duk wanda ya magana duniya kana iya tambaye shi hujja ina fata an gane kaga nan Allah cewa in ya yanke hukuncin kada mutu kai mai laifi ne sannan da za a je a gwabza yaƙi a samo ganima Allah ya ba shi dama in dai fai'a aka samu Allah ya ce to kai annabi duk hukuncin da ka yanke yayi wa ma afa Allahu ala rasulihi kenan da kuma ma afa Allahu ala rasuli shine can gaba aka ce wa ma atakumur rasulu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah ce duk abinda annabi ya baku ko ansa abinda ya hana ku kuma ku yi shiru ana iya zuwa a samo ganima kila raƙumi talatin ga tumaki ga awaki ya nemi wani kila rago ne ya bashi raƙumi biyar kai ya kira kai baka tunkiya mai zawo <laughs> kasa wani yana ita, ai ni nan na sakan mai ita ni zai <laughs> <laughs> to dole sai ka yadda da abun da annabi ya yi Eh, hazzuci ba ya kai gunaguni ba kuma kana yin gunaguni magana ta lalace to ni abu ne nake mamaki wacce daraja kake nema da ta wuce wannan kuma Allah mai girma daukaka ya ce ya alamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza sai ya ce to falyahzar allazina fal falyahzar allazina yukhalibuna an amrihi an tusibahum fitnatu aw yusibahum adhabun alim Allah ya ce falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi duk waɗanda suke sabawa umarnin annabi to su yi hattara an tusibahum fitnatun fitna za ta same su tun duniya Allah ce sai sun ga matsala aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta same su kenan saɓawa umarnin annabi fitinar duniya ce da ta lahira dole ashe annabi shi zai yanke hukunci to inda mutane aka samu kuskure shi ne da aka ce annabi shi zai yanke hukunci to a nan sai mutum ya yi zaton wai annabi aljihun shi zai sa kawai hannu ya ɗauko hukuncin ya bada a'a Allah da ya ce hukuncin ai ya gaya mai da abin da zai yi shi shine wa anuhukum bainahum wa na bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwaahum wa hadarhum ayyatinuka an ba'd ma anzala Allah ilai Allah ce wa anuhukum bainahum annabi kai hukunci tsakanin su to da mi zaka yi sai Allah ce bima anzala Allah da abin da Allah ya saukar hmm, Qur'ani shikenan da Qur'ani zai yi hukuncin saboda haka al'umma duk mai neman daraja annabi ya dawo qur'ani in dai daraja annabi kake nema to dawo cikin qur'ani to gaba mutahi na uku annabi shine Allah ya ba dama ya ce in ka yadda da annabi to da Allah ka yadda in ka sallama ma annabi to Allah ka sallama ma wa innal ladhina yubayyi'unaka innama innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah ce innal ladhina yubayyi'unaka lalle waɗanda suke zowa su sallama maka to innama yubayyi'una Allah Allah suke sallama mawa da ka yadda da annabi Allah ka yadda da shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda sharri ina yanzu kai yanzu duk waɗannan ayoyi na yaba annabi da darata shi da girmama shi kai yanzu kai ke da bakin ka buɗe baki ka ce mai bin ƙur'ani makiyin annabi ne saboda kai ka karanci sharri duniya bambaran kwai mace da suna garba <laughs> ka je da hira wurin budurwa ka kira ta ka ce ‘yan mata ya sunan ki ta ce ni suna na garba ai he ka ce hmm ka dauka ko kunninka ne bai ji sosai ba Allah ce mai yi in rasula. Mai yi in rasula baka da Allah. Allah ku saurari ayan nan. Allah ce mai yi in rasula duk wanda ya bi annabi Muhammad faƙada da Allah to Allah ya bi. to inda aka damfare ka shine da aka kawo bukhari aka kawo muslim cikin abun ka rasa abun da ya hada an rasula da bukhari da muslim damfara ce ta gaske nan aka damfare ka shi kuma wannan da wanda ya rubuta bukhari da wanda ya rubuta muslim duk wasan nan ba a haihe su ba ake saukar da ayoyin amma ya akai suka yi damfara take suka yi kwace suka kwace wannan ayoyin suka ce da su ake ba a waye su ba fashi ne fa kawai da an riga haihuwar mutum ya riga ka zuwa duniya sai ya rubuta renin waye ya jira ka zo ya dakonka gaba mu tafi daraja ta hudu Allah mai girma ɗaukaka ce inna fatahna laka. Inna fatahna laka fatahan mubina. Liyadfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara. Mm. Wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasaran aziza. Don Allah al'umma mu saurari wannan ayi. Allah ce inna fatahana laka fatahan mubinan annabi mu muka yi maka buɗi buɗi kuma a bayyane ba ɓoyayye ba don me sai Allah ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara Allah yayi haka ne dan ya gafarta maka laifinka in ka taɓa yi a duniya to an shafe shi babu nan gaba kuma ko da an samu kuskure kayi shi ma an shafe shi babu ka gaya mani wata daraja da ta kai wannan kama an ce duk in ka taɓa yin laifi ba shi nan gaba ko an samu kuskure ka yi an shaye shi ni ban san darajar da ta kai wannan ba duniya kuma anan kaga ba a sa kama tambaye to ya taɓa yi da ya yi to yanzu ina zunubin nan gaba kuma in a'a Allah ta in an taɓa yi an shahe in nan gaba ma aka yi an shahe haba al'umma mai karanta ƙur'ani ka ce min wai bai son annabi muhammad bambaran kwai mace da suna garba to ani ina so ma ka zo ka gaya mani wani ne soyayya tukuna to ka zo ka yi min bayani mini ake kira soyayya da ban ɗunka ganga na rawa na tsalle ba na tutsu shi da san manzo Allah kenan yanzu laihi na rashin buga ganga ai ka ce in ta yin wannan laihin haɗin mutu kenan yanzu da da mu ebo ‘yan mata mu muka ce su hau titi su rawa ba shi kenan yanzu shine ba mu san manzo Allah. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Bambaran kwai. Mace da suna garba. Kai, bari ka ji wata kauna da Allah ya gwada wa annabi. Wata rana, wasu suka zo wajen annabi suka ba da uzuri kan wata tafiya da za a yi ta jihadi to da suka ba da uzuri sai annabi ya ce to shikenan ku je ku zanna ya ba su uzuri ashe wannan maganar da annabi ya yi Allah bai so ta ba ba haka ya so ya ce ba kamata ya yi bincike ya gane wanda ya zama uzurin shi na gaske ne a ba shi uzuri wanda kuma ba na gaske ba ne a ce mashi a'a to annabi bai tsaya duk sai ya musu kyakkyawan zato kawai bai tsaya wani bincike ba da suka nemi uzurin sai ya ce to shikenan ya baku uzuri ku tafi ashe shi Allah ba haka ya so ya tafiyar da abun ba to dalilin wannan abu maimakon Allah ya gaya wa annabi cewa haka da kai ba haka nike so ba hmm. amma dai na yafe maka sai ya ki gaya mai abun sai da ya faɗi yafe wai tukunna ya ce afallahu anka afallahu anka lima adhanta lahum hatta tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin Allah sai da ya fara mai da yafe ya ce afallahu anka Allah ya yafe maka amma ga tambaya lima ta lahum dan mi kai musu izinin nan ya wai ta yo gaba don kai ya samu ɓacin rai na tuhuma cewa ya yi abu ba daidai ba irin yanayin da zai shiga Allah ke kyama abu shi ya sa sai ya yi gaba da ya fiye hmm? inna saboda wannan damuwar da zai yi saboda irin tsakaninsu da Allah an mai alkawarin dama an yafe mai gaba an yafe mai baya to ya fiye ce nan aka tabbatar mashi sai da aka ce an yafe sai aka ce da madan mi kai masa izini to shi yasa ya za ka yi mu ni da na san waɗannan ayoyin ka ce ni ne za ka ban tsoro da cewa ba ai wanda ya ce haka bai san maza Allah ƙarya kake wallahi in san waɗannan ayoyin kaiman wannan barazanai ya canza wani abu ai da kaga sanarwar mu aka ce za mu zo garin ku ba da wuri kawai wallahi ƙarya kake da kaga sanarwar Alhaji Suleimana mai tafsiri walƙiya alamun hadari sanarwar ka tahi ƙarhin kushe sai dai ga sadi dan sakara da kaga sanarwar shi wallahi ba da hili kawai <laughs> saboda ka san akwai rugun babban motsi ka tabbata ya haya masu kana tafi garin yaro ko baka san jiki ba ka san suna mm ya ko haɗe ki ya kwana tsaye tabbas karaman mace ba ta haihuwa ka makka billahi lazi haka yake malam mai karamin ubangida ya wahala to ai za ta kama wata ran aje mu kabala a ci uban uban gidanka kai ran nan ka gano uwar da ta haife ka gaba mu tafi daraja ta biyar yace inna fadlahu kana inna fadlahu kana laika kabira Allah ce kai annabi Muhammad inna fadlahu kana alaika kabira fifikon da Allah ya yi maka babban fifiko ne saboda in muka fara lissafa fifiko da Allah ya yi ma annabi Muhammad nan sai gari ya waye ba mu gama ba na farko sauran annabawa akan ba su littafi ga iyakan mutanensu shi kuma sai aka ba shi littafi shi aka ce na duk duniya ne kuma daga nan har ma ta tsaya ne wa ma arsalnaka illa ka wa ma arsalnaka illa ka fadalin nasi bashira wa nazira Allah ce wa ma arsalnaka illa ka fatallin nasi bashira wa nazira Allah ce ba mu aiko ka ba sai dai ka zama ga duk mutanen duniya kaga annabi Muhammad littafin shi na larabci ne amma kowane yare kake Allah ce a isan maka da sako ashe kaga inda za mu zanna mu kama lissafa kana alaika kabira dinnan inna fadlahu yawa gare ta yana daga cikin wannan daraja da aka ce inna fadlahu kana alaika kabira shine Allah ya ɗaukaka daraja sunan annabi da ka ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadur rasul shine wa rafa'ana laka zikra ina fata an gane sannan kuma duk waɗanda suke ce maka lasta mursalan kai ba ma'aiki bane sai Allah ya aiko da ayar da ta maida masa raddi ya ce Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. So, sanin cewa annabi Muhammad ɗin annabi ne a ƙur'ani aka gani malam. A gano cewa ma ashe shi annabi ne a ƙur'anin aka gani. Wannan ke nuna cewa ka rena ƙur'ani domin duk wanda ya yadda akwai wata gayamna wadda ta higandu to mahaukaci ne. sai dai in gandun banza ne amma in dai ka yadda ƙur'ani gandu ne to ka tabbata ba waya ga yamna da za a yi ta hishi to Allah ya yi Muhammadun Rasulullahi annabi Muhammad kaji mubtadan fa annabi Muhammad sai aka ce to me khabar me labarin sai aka ce Rasulullahi ma'aikin Allah ne hmm. sai Allah ce wallazina ma'ahu wallazina ma'ahu ashidda wa 'alal kuffari ruhama bainahum to na tare da shi ma sai da Allah ya masu jinjina saboda Allah ya zaɓe su mutanen ƙwarai ne suka yi tare da manzon Allah amma dan kada ka yi fati Allah bai zano sunan waɗanda suka yi tare da shi ba saboda idan aka lissafa sunaye aka ce da wane da wane da wane kana iya yin fati. zaidu kawai Allah ya kawo sunan shi shi ma labari ne biya ta kan shi akan ƙadiyya ta wani aure to amma yanzu waɗanda suka ware suka raɗa masa habban suna sai suka ware cikin sahabbai suka ce suwane suwane munafukai ne wane kuma su ne sahabban kirki amma da wane su Abdullahi bin Salul waɗannan duk munafukai ne waye saka hali kawai Allah ya bada labari ya lissafa halayen na tare da shi ya ware halin munafukai daban halin mutanen kirki daban to duk inda halin ka ya hada kawai kana can kai ba a sa ka lissafi ba cewa dole a kawo sunan mutum ba shi ya nuna yana da daraja ko bai da daraja ba suna munasaba ta magana ke kawo shi yanzu ai ga qur'ani sunan annabi muhammad a ce muhammadu hudu ne cikin qur'ani kuma shi aka ba ƙur'anin to fir'aunawa sunan shi nawa ke akwai cikin ƙur'ani to sai ka ce min fir'auna ya yi daraja ashe ganin sunan abu yanzu ga abi lahabi yaro da ya zo za a ce tabbar ya da abi lahabin wa tabba sai ya fara da sunan abi lahabi tun kan ya kai alamtar kaifa to daraja ce labari ne dalili mutum nawa za ka ga shugaban 'yan sanda mai magana da yawon 'yan sanda na hira da shi ana cewa ya sunan kai cewa ne wane gari kake gari kaza to mi kasa ta aka kawo ka ya cewa laki da nafin mukai shin Allah ya daga daraja sunan shi ko bai daga daraja sunan shi ba bai je ko ina ba sunan shi ya je ko ina to kai kana sha'awar wannan dauka kai eh ashe ka gane cewa ya ƙadumu yau qiyamati ya ƙadumu qaumahu yawmal qiyamati fa humun nara ka ji an faɗi sunan fir'auna Allah an ce shi ne wa utbi'u fi hadhihi dunya fi hadhihi duniya la'natan wa yawmal qiyama wata a wani wuri kuma wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyama wani wuri akwai a duniya wani wuri babu ce akai tsinuwa ta bi shi to wannan da an mace shi menene ne saboda haka sahabbai Allah da ya girmama su ba sunan ya kawo ba kawai hali ya kawo sai ka zaɓa amma Allah da ya canme su ya ce duka masu halin kirkin ‘yan aljanna ne wasabiquna na minal wasabiquna lawwaluna minal muhajirina wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an وأبدى لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم غونغا يوتي فوري Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanin yace radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu yace khalidina fiha abada zalika al-fawz al-azim kaji sahabban ne Allah ya canme yace to waɗannan su yan aljanna ne dan haka duk waɗanda aka lissafa din nan masu halin kirki yan aljanna ne in an samu wani munafiki kuma wannan halin shi ya hidda shi ba sai ka kira suna ba ina fata an gane wanda akwai gogaggun munafukai da Allah ya gaya wa annabi baka iya gano su to kai ina ka gado su haka ka dauko lissafin su har kana ga shugaban su kuna da alaka saboda Allah cewa saboda gogewa wasu annabin kanshi har ya gama rayuwa da shi da su bai gano su ba wa min man haulakum wa min man haulakum min al-arabi munafiqun Allah ce daga cikin kauyuka kauyukan nan na gefen Madina fa akwai munafukai wa min halil madina Allah ce har yan cikin garin ma akwai munafukai suna nan tunjum amma na cikin garin nan maradu ala nifaqi la ta'lamuhum Allah ce na garin nan suna da wayo sun goge baka iya iya gane su saboda ai za su zo gaban ka kalu na shahadu innaka la rasulullah su ce kai annabi gaskiya Allah ya maka baiwa Allah da ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya hmm? Allah ce maradu sun goge alal nifaqi kan munafurci la ta'lamu baka iya sanin su yace nahnu na'lamu mu muka san su to kai yau ya ake kasan sunan su hada rada masa suna hada shugaban su kasa kai kana ga balaraben zai da zuwa ce mashi abu jahalin shugaban jahilai ho kenan balarabe yana jin larabcin ka kira shi da shugaban jahilai ya ansa ya shi yasa hausawan mu suna da aka lissafa na larabci su ba suka zo suka lissafa nasu na hausa su ce rabatsu duna mai gidan gashi na dawa faru saran na sadaf wanda ya sace butan manzo Allah wai da tsaba iya sata da salsabilu mai manzo Allah wanki da guga <laughs> to hausa su ma iska suke sun ga an lissa su ma suka yi nasu da jin raba su ai kaza ba larabci ba ne a ba tsa ga duna mai gidan gashi da duna mai kare dubu na birnin makka da jiddi da faunaka ga nadawa <laughs> to gaba mu je daraja ta shida Allah bayan manzon Allah na raye sai Allah ce to ko bayan ya rasu za mu kare daraja shi duk duniyan mumine an haramta ma kowa ya auri matar shi wannan ya rasu ma amma Allah ya tsare mutunci daidai da annabi ya auri mace to in mace ta sake aka ɗaura mata aure da manzon Allah ta gama aure ta jira ta je aljanna kawai وما كان لكم أن توزوا وما كان لكم أن توزوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما بمبران كوي ما تشد سونا غربا Allah ya ce wa ma kana lakum bai kamata gare ku ba an tuzu rasulullahi ku cutar da manzon Allah kuma wala an tanki hu azwajahu min badihi abadan Allah ce bai kamata ba haramun ne ku auri matan shi bayan ya rasu abadan har abada ya al'umma ku kalli wannan daraja ku kalli wannan kima duk duniya ba wanda Allah ba wannan daraja sai manzon Allah duk girman malami yau ya sake ya mutu idan ku almajirai ma kuna jin kunya to a nemo wani malamin a wani gari shi ma mai daraja can a zo a daura mashi aure da ita kuna kyale ta kun cutar da ita tabbas idan ku kuna jin kunya ma ba ku iya aure ta to a samu wani kar a yadda a cutar da ita a ce wai in ta aure malam shikenan ba za ta aure ba kul an cutar da ita yawwa duk macen da take da bukata aure zaman kulayya ko mahaihiyarka ka tai ma magana ta ce gaskiya aure take so maza yi kokari a daura auren nan billahi lazi za ta rusa maku tarihin gidansu ko kaf billahi lazi ko diyarka da kaga tana magana aure yi kokari a yi shi kakka ma rena wani kace wai wani shi zai ce yana neman inna mu dan uban shi shi nawa kul baba ne durƙusa gaida shi billahi lazi inda ya ta nuna tana so ko kwalli kaga tana shahawa tana sa jagira akwai sauran kala gaba Allah mai girma daukaka ya ce inna zalikum kana inda Allah aziman Allah ce ku ce ku auri matan manzo Allah Allah ce a wurin Allah wannan wata babban magana ce jiya da Allah ya girmama abun ya ce inna zalikum kana inda Allah azima Allah ce ka tuno wannan abun Allah ce wata babban magana ce ya al'umma darajojin manzon Allah ne cikin Qur'ani sai wata daraja mu ta hita bakwai Allah ce annabiyu aula annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum kaji Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim Allah ce annabi Muhammad shi ne ya fi cancanta duk wani mumini ya so shi fiye da yadda yake son kanshi. a ƙa'ida shi ne sai aka ɗauko takobi aka kawo ma manzon Allah sara to baka zama mumini ba sai ka yi ka sa jikinka ka tare an same ka maimakon a samu manzon Allah kana bari kai ɗin ka bari aka samu manzon Allah kuma kana da dama da zaka tara ka sa jikinka kai ɗan wuta ne kawai to a sare manzon Allah a kashe shi kai kuma ka ci gaba da rayuwa ka yi ni ga ka tsaye ni za ka yi saboda haka yi ƙoƙari tara a sare ka kai ka mutu ka je can ka jira shi wurin rahama sai ya zo shi ya ci gaba da isar da saƙo don ya samun ma 'yan uwa wanda za ku haɗu a rahama ni za ka ɗauka duniya shi ne annabi aula bil mu'minina min anfusihim sai aka ce wa azwajuhu matan annabi muhammad ummahatuhum uwayenku ne ku mu'minai mutum na auren shi. to shi yasa can aka ce ba za ku aure ta ba amma kana lakum ce da Allah ce wa azwajuhu ummahatuhum ai matan shi uwayenku ne saboda haka duk inda matan manzon Allah take kai din in shekara ta in shekara ka ita ai shekara ashirin to ka ce ba shekaru ake auna abun ba Ya ce ma kana li ahli madinati wa man hawlahum ma kana li ahli madinati wa man hawlahum min al-arab ay yatakhallabu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi Allah ce ma kana li ahli madinati wa man hawlahum min al Allah ce bai kamata ga mutanen ƙauye ba da kuma waɗanda suke cikin garin Madina an ya takhallafu an rasulillahi a ce za a tafi wani wuri jihadi wai su zanna gida su ban mazan Allah ya tafi Allah ce kul sai dai in tsari ne aka bada haka ce to da wane da wane ku zanna ku kuma su wane a tafi da ku ina fata an gane saboda haka idan ko wa'azi za a tafi wa jihadi ka ku ce malamin ku cingirin gata shi kadai zai tafi je tare mota ya tafi ku mutunta shi ku darar tashi a samu wasu su taka mai baya don ai koyi ina fata an gane to nan Allah na gaya muku ne bai kamata ku ku kwanta gida kai kai kwance gida wajen iyalin ka shikenan an tura manzo Allah yana ce yana fafata domin shi an ce mashi wajibi duk abin da aka aza da musulunci in kowa ya ki shi sai yayi ina fata an gane to gaba mu je na takwas Allah sai ya ɗauko halayen manzon Allah ya ce wa innaka la'ala wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ce wa in innaka lallai kai annabi Muhammad la'ala khuluqin azim kana kan ɗabi'u na kirki kyawawan ɗabi'u wanda duk mai neman halin ƙwarai to ya zo wajenka ina fata an gane sannan Allah mai girma ɗaukaka ya ce to duk mutanen duniya kuma nan aka ce su zo su ɗauki koyi da kaga annabi na yin abu ka yi shi kawai ka kai shakka komi shine laqad kana lakum fi rasul laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera mana kasira da aya hmm. yakin kasira da wakafi bahun Allah mai girma daukaka ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun a wata kira uswatun hasanatun kuna da kyakkyawan koyi wurin annabi Muhammad saboda haka kenan duk abin da kaga annabi ya yi to abun mai kyau ne ka yi shi kawai gaba mu gangara don mu ba da hili don akwai masu karatu da yawa da muka gayyato daga wurare daban-daban sai mu tafi hali na tara daraja ta tara annabi ne Allah ya sa sawa sitam ya ce da za a samu wani ya gigi ya ce yana son Allah amma bai son annabi to shi Allah bai son shi duk yadda ka zo ka ce kai kana son Allah ya matukar baka son annabi to shi Allah din bai son ka to sai ka gaya mani yadda za a so Qur'ani kuma ka ce ba a son annabi bambaran kwai mace da suna garba <laughs> shine ne in kuntum kulin kuntum Allah Allah lakum rahim Allah ce kul ga annabi Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah in kuna son Allah da to fattabi'uni ku bi ni inji annabi Muhammad yace sai kun bi ni ne sannan yuhibbukumullahu sannan Allah ya so ku kuma wa yaghfir lakum dhunubakum ya yabe muku dhunubanku dalilin son annabi biyayya ga annabi din kuma wa yaghfir lakum dhunubakum yace wallahu ghafurur rahim kenan Allah ya murda ya gwama ya tukka soyayya shi da biyayya ga annabi Muhammad saboda ai kai din baka san Allah ba sai taurin annabi zaka san shi saboda jahili yana iya zannawa ya tabka sabo ya zanne yana jiran lada saboda ai abin da ya ɗi shi bai san sabo ne. da haka kenan ya za kai ka san Allah dole ta hannun annabi Muhammad ne gaba mu tafi cikon na goma na ƙarshe sai Allah ya gaya mana wasu halaye da ɗabi'u irin na annabi Muhammad ga duk wanda yake son jagoranci kuma a duniya jagorancin shi ne kyau to ya zo ya koyi da irin waɗannan halayen mu maido mu kansu shine na cikon goma fabima gidan biyar fabima rahmatin min Allah linta lahum Allah ya ce fabima rahmatin min Allah saboda rahama ta daga wurin Allah linta lahum ka tausasa masu ya zama kana jin tausansu saboda haka duk wanda yake tare da kai kai jagora to ana bukata a samu tausayi tsakanin kai da shi laushin magana da sauraren shi da yi mashi uzuri wani zai tafko ba wata magana ta jahilci ta wata yi haƙuri yi haƙuri saboda mai neman ya gane yanzu canjin nan da ake yi na kuɗi na halin da ake ciki yanzu za a canza fasalin naira an bugo man tambayoyi kan wannan canjin ban san iyaka ba ni kuma ba ma'aikacin banki ba sai mutum ya turo man sako ta whatsapp da yake ni ba a samu na ta waya sai dai ta whatsapp sai mutum ya turo sako to alaga ta malam ya magana canjin nan menene hukuncin shi ni ba manajan banki ba banda manajan banda lambar gwamnan CBN ballen tura mashi eh saboda haka akwai tausayi da ake bukata kai din zai zama al'ummomi ne birjit iri-iri waɗanda aka rena wurare daban-daban waɗanda suke da tunani daban-daban waɗanda suke da hankalinsu ya sha bamban daban-daban su ne Allah ya tattara maka saboda haka kai in kana da hankali da natsuwa to za ka yi amfani ne da fikira da hangen nesa domin donin ka ka ji wauta kuma duk hankali da baka tsammani kuma za ka ji irin shi shi ba da natsuwar da baka zato za ka ji ta to saboda haka yadda ka ji natsuwa to ka shirya kuma za ka ji wauta matsayinka na jagora dole ka ji wannan sai Allah ce to fabi ma rahmatin min Allah linta talahum sai Allah ce walau kunta da ka kasance fazzan mai mugun hali ne ghalizal kalbi mai kaurin wushi wanda in kai hushi ka hucewa Allah ce lan faddu min haulika tuni da sun watsa ya sun bakka duk daraja ka da kima ka akwai bukatar a samu sassaftawa tare da kai saurara ka ji da saukin hali ya sa manzo Allah ya ci duniya saurara ka ji a lokacin da aka aiko shi da Qur'ani yayi da'awa duk duniya ba mai irin aqidar shi sai shi kadai saboda shi aka yi wahayin ai wani irin ɗabi'u gare da halaye wanda ya zo ya gaya ma mutane cewa an aiko mai mala'ika aka yadda kai ka tabbata akwai halin kirki saurara ka ji ka sani sadda aka aiko shi wa yana da abokai waɗanda suka girme shi da yayun shi da ƙannai da waɗanda suke shekaru ɗaya wani ma ya haihe shi a shekaru amma kawai wa shekari da sa ya hito ce an aiko shi da littahi aikin ba ne kai ne wani yanzu da ka kawai yanzu da sahe kawai sai na hambalawa hito ya ce mani jiya aka yi man wahayi hambala gidan imani eh ga malam murtala sudani dogon mijin maryama mai san zama da kai ya bi Allah to kawai mutum ne hada da sahe ya zo ya ce maka wallahi an yi man wahayi haka fa ya faru ga manzon Allah hmm. to kai ka tabbata wanda ya hito ya faɗi wannan magana aka yadda akwai halin kirki shi sa aka ce walau laukunta fazzan galizar kalbi da wannan halin kyakkyawa ne yasa ya ci al'umma saboda tun da shi kaɗai ke da wannan aƙide shi aka yi mawahayi a wannan lokacin yanayin ɗabi'un shi da yadda yake mu'amala da mutane har aka fahimce shi aka gane kan gaskiya yake har kowa ke so ya yi ɗabi'a irin tashi da haka kai ma yau mai bin ƙur'ani ka shaidin ka da ka ɗauka kowa kafiri ne duk wanda bai irin aƙidar ka kuma duk mutumin kirki kalmar ya ce ma wani fajiri ta hita daga bakin shi ce ai fajiran gari ne ai mutum fajiri haka kawai haba mala kai da kake so mutum ya gane kai tsakanin ka da mutane tausai ne fa saboda ba su gane ba ne ai mutane da yawa ka sani ko kaga suna yin addini ba daidai ba wallahi in ka auna tisi'in cikin ɗari iya fahimta su ne mutum ne zaka ganshi cikin wata ƙungiya ya gina masallaci ya bada sadakan motoci ya ɗinki ragunan layyar ya da ya yanka an ce mashi to ya bada hatun ya biya ma wasu hajji eh? ga mota ga mashin amma ya taka ya te zariya ƙasa wallahi yadda dace ya yi dole ka ba shi uzuri ya ba da kuɗi ya sa 'ya'yan shi makaranta ya kashe kuɗi duk abin da ake yayi wani ma ya je ya tsaye ya ba da ran shi a halbe shi wallahi al'azim ya dace saboda haka tun da ka gane yanayin addinin baibai kai kuma a hannunka akwai original mai kyau yi ƙoƙari ka bi hanyoyin da za ka cusa mai ya gane mai kyan yi shi amin amma ka koma gehe ka ce mashi kahuri ya za ya fahimce ka sai ya burke ai Allah ce lin talawun shi yasa ka tausasa masa ai yace walau kunta fazzan ghanizal qalbi tuni lam faddu min haurin. da haka fa'fu ka yi masu afwa wastaghfir lahum kuma ka nema masu gafara sannan wa shawirhum fil amri ka jawo su a jika ka rika shawara da su kai ka diba kaifin hankali da tunani irin na manzon Allah amma sai Allah ya ce ya jawo al'umma shi ya rika shawara da su kenan dan ya mai da su mutane ne ya jawo su a jika su san ana yi da su shine kawai ina fata an gane saboda haka ko dangi gare ka na jini rika jawo su jika kakka zo dan ka zo gari kayi kuɗi kayi abu kai na ƙarya ka canza mata ka canza abokai ka canza rayuwa ya zamto dangin ka na ƙauye baka mu'amala da su ka jingine su saboda ko sun zo biki ya dai ka sa su wani zaure ka sa kai musu tuwo saboda wasan da ke kawawan su baka zo ka yawo da su wani ka ne kanin uwarka ne ka jawo su ka rika yin hudu ba ka rika yin shawara da su karshen ta ma wani tun da yake bai taba rike miliyan goma ba to in kana da wata hidima da zaka yi ta miliyan ɗari kira shi ku shawara ka san bai san komi kan abun ba amma ka kira shi ka ce to wasu motoci ne na saya daga Legas kawo to an sallama man su duka dai miliyan ɗari da talatin ya kake gani sai ya ce to dan kawo ai sai a diba in an ga akwai amfani cikin abin ai sai a yi shi in eh, shi abin da ya sani kawai ce ka san can da yake amma mu ruwan shifka yanzu ba so nake ba in koma eh, abin da ya sani kenan saboda haka wannan jawo shi da kai a jika ya jima ana tattauna magana wannan kuɗin da shi ana shawara da shi ka maida shi mutum saboda dangin nan su ne darajarka ka riƙe ko girma kai ba san kowa naka ba ba a san inda mahaihinka yake ba ba a san danginka ba wannan abun abun magana ne wurinka ko mi ka mallaka duniya da haka su ne adonka shine wa shawirhum fil amri to kaga nan inda aka ce annabi ya shawara da su kenan amma in wahayi aka kawo aya ta zo Allah ya ce kaza manzon Allah nan kuma ba zai nemi shawarar kowa ba shine fa iza azamta fa iza azamta fa tawakkal ala Allah ka mata kan abu kuma to ka dogara ga Allah nan kuma baka neman shawara kawai da ka himmata to kawai kai tsaye a ci gaba da yi kamar yanzu wa'azin nan da zan yi na tabbata abun alkhairi ne zan yi ban da shakkun komi kanshi saboda haka ban da bukatar in yi shawara da wani in ce ya kaga wa'azin nan hmm. in yi shi ko ka in yi shi sai dai ka gani kan mun bari ina fata an gane amma wata shawara ce kila amma wata tallar gona wajen tsaskiya akwai bukatar in kira in kira sulaiman tafsiri mai shawara halin da ake ciki yanzu dinnan matsalar tsaro ko sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to laqad ja'akum rasulun min anfusikum duk yana cikin na goma yace ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ya al'umma mu saurari wannan ayi Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah ce manzo ya zo maku daga jinsin kanku yadda kuke ‘yan adam to shi ma ɗan adam ne duk abin da ya ce ku yi to za ku ga ya yi shi a matsayin shi na ɗan adam ya ce inna ma ana basharun mislukum amma bambanci na da ku yuha ilayya ina fata an gane kenan yanzu in aka aiko mala'ika a matsayin manzo ya zo ya faɗi wata doka sai a ce kai abun su ne na mala'iku ina ɗan adam zai iya wannan kamar yanzu irin su azumi sai mala'ika ya zo ce to an ce ka ku abinci duk wuni wani zai ci kai ina ai dan adam bai iya wannan to sai Allah ya tado mutum dan uwanka yayi gabanka ka gani shine ma'anan min anfusikum sai ya ce azizun alayhi ma anittum duk abun da zai wahalar da ku to shi manzon Allah bai son wannan abun in dai abu zai sa ku wahala sai Allah ya ce shi manzon Allah yana kin wannan abun shine abun na buwaye shi ma'anittum duk abun da za ku halakan shi manzo Allah bai kauna wannan abu kuma harisun alaikum mai kwaɗan alkhairi ya same ku ne duk inda wani alkhairi yake kuma annabi na kwaɗan wannan alkhairi ya shafe ku kaji jagoranci na gari sai aka ce bil mu'minina mm. shi annabi muhammad dangane da muminai ra'ufur rahim mai tausayi ne kuma mai jin kansu ne ji kalmar rahim din nan ra'ufur rahim ka san kawai Allah shi ke ba kanshi irin wannan taken dan ya ce inna allaha bin nasi allaha bin nasi la ra'ufur rahim kaji take ne irin na Allah inna allaha bin nasi Allah dangane da mutane la ra'ufur rahim mai rangwame ne mai jin kai to can shi ma annabi sai aka ce bil mu'minina ra'ufur rahim haba al'umma daraja ta kai daraja saboda haka duk wanda ya ƙara gaya maka wai mai bin ƙur'ani makihin manzo Allah ne gaya mai ƙarya yake yi ga ayoyi cikin ƙur'ani wanda duk littafin duniya ba inda aka yaba manzon Allah aka daga daraja shi kamar ƙur'ani saboda haka shi yasa da an haɗi abin sai in ji bambaran kwai mace da suna garba saboda haka anan zamu dakata mu ba masu karatu na gaba aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah akwai tambaya to تنبيه tambaya take cewa tambaya ɗaya ce yau 28 ga watan ɗaya shekara 2023 miladiya amma in ji malaman tarihi za mu karanta wannan tambaya ta wa'azin da aka yi mai taken bambaran kwai mace da suna garba yaya mai tambaya yana tambaya ne ce assalamu alaikum malam da fatan an shigo dare lafiya mhm. Allah kuma ya sa a yi lafiya a tashin lafiya ya ce Allah shiga ta malam ya halatta eh, saurayi wanda bai taba aure ba ya aure jabara mai ya'ya uku to na farko in ya halatta kace to ya halatta a musulunci a musulunci mutum yana iya farawa da budurwa yana iya farawa da bazawara sannan kuma akwai buƙatar ka yi shawara tun da kai yanzu ka fara zowa duniya yanzu ka shigo ta za ka yi auren farko to kakkai abin da za ka yi nadama akwai buƙatar ka yi shawara da waɗanda suka goge da rayuwa suka san huɗai ka yi maganganu da su danginka waɗanda sun yi auren sun yi gwagwarmayar rayuwa za su karanta ma wani abin da kai baka sani ba akwai wasu abubuwa da yawa wanda in ka samu kuskure kansu ba a dawowa a gyara sai ka gina gida ka samu kuskure in Allah ya baka kuɗi wani ma na sani sai ka buge shi ka canza wani ka sai wata gona sai ka ga akwai matsala za zaka iya saida ta maka canza wata kuma wani bai san ma an yi ba aka yi ma tsinki sai ya zama ya ma ba daidai ba kila yayi kaɗan ko yayi yawa duka ma kana iya sai bada shi sai ka yanko ya da ma wani ka sake ka samu kuskure wurin aure aka haifan ma ‘ya'ya wallahi tallahi wannan kuskuren bai gyaruwa akwai mutane ɗin biyu da yawa wanda da ana yin rubas a koma baya ba a yi aure ba ba haka za su yi tsarin su ba wanda da akwai inda ake danna rubas a danna sai su yo baya sai su dawo zero to ina tabbatar maka tsarin da suka yi da ba shi za su yi ba to kai yanzu kana da dama ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar in ka sake ta kubce ma ban san ka ba zama ɗaya ake yi ma duniya ba a zuwa je a dawo in ka kuskure shi yanzu wallahi akwai abin da duk irin wadatar da kai akwai bakin cikin da shi zaka mutu to ai ba sauro bane balle ka hesa shaltos. <laughs> dole kai hakuri kai ta rayuwa haka nan ba daɗi nama da kanwa ta yaya akwai wata tambaya tambaya ta ƙare a ƙuli ƙauli haza wa astagfirullah li wa lakum nan gaba dai za ku ji sanarwa ta wani wa'azi ga ne. wanda za a yi shi wato garin gamji ta masussuka kuma bakin titi ne garin za dai ku ji sanarwa daga walƙiya alamun hadari mm, sanarwarka ta fi ƙarfin kushe haka yake sai dai ga hasadi ɗan sakara Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi a shekha Yahaya Ibrahim masu suka